Shunga bir javob berishi bilan boshlaymiz inshaalloh. Savolning mazmuni shunaqaki, domla, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadis ketdi. Sizlardan bir kishi meni otasidan ham, bolasidan ham, hamma insonlardan ko'proq yaxshi ko'rmagunicha iymonli bo'la olmaydi komil. Shu hadisda men tushunishimcha otamdan ko'proq yaxshi ko'rishim kerak ekan. Endi men nima uchun otamni yaxshi ko'raman deb o'zimdan so'rasam, Otam meni vujudimi sabab ekan. Meni boqib katta qilgan ekan. Onamni yaxshi ko'rishligimiz sababi menga mehr ko'rsatgan ekan. Shuning uchun yaxshi ko'raman ekan. Endi payg'ambar sollallohu nima uchun yaxshi ko'rishim kerak desam, bizga har qancha bir savob ishlarni payg'ambarimiz ko'p qilgan bo'lsa, axir o'zi uchun qilgan u. Qiyomatda Alloh taoloning huzurida har bitta odam yakka turib javob berar ekan. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini o'ylab qilganlar-u degan bir savol berilibdi. Albatta bu savol bir narsani bilishlik uchun berilgan savol. Shunday deb gumon qilamiz. Biz yaxshi ko'rgan ota-onalarimiz bizni 50 yil, 60 yil yashaydigan mana shu jasadlarimizni tarbiyasini, parvarishini qilishgan. Vujudimizni sabab otamiz, tirikligimizni sabab otamiz, bizni qo'l putimizni sog' qilib tarbiyalagan onalarimiz bular mana shu dunyoda yashaydigan jasadimizni parvarishini qilishgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam abadiy o'lmasdan yashaydigan ruhlarimizni tarbiyasini qilib ketganlar. Alloh meni gunohimni kechir deb ketadi, farzandlarini o'ylamaydi. Shunday emasmi? Qiyomat kunida har bitta inson o'zini jonini ehtiyot qilib, yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abi va sohibatihi va bani. Mana Alloh taolay aytib qo'yapti, qiyomat shunday kunki, bu kunda kishi o'zini aka-ukasidan, ota-onasidan, xotin bola-chaqasidan voz kechadigan kun. Ana shu sizni yaxshi ko'rgan otangiz, sizni uxlamasdan, sizni uxlatib, yemasdan yedirgan onangiz qiyomat kunida o'zini jonini o'ylab sizdan qochadi. U kunda inson o'zini jahannamdan qutqarib qolish uchun butun butun urug' vujudini, hatto farzandlarini ham jahannamga uloqtirilib, faqat o'zi omon qolishi haqida ham qiladi. Ana shu kunda bizni jonimizga kim aro keladi? Kim bizning mushkulimizni yengil qiladi? Kim bizni gunohlarimizni so'rab Alloh taolodan shafoatga so'raydi? Albatta bu savol bilmaganlikdan, ilmsizlikdan berilgan. va to'g'ri gumon qilamizki, bilib olishlik uchun berilgan. Nima uchun degan savolga mana shu javob bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida ham ummatlari haqida g'am qilganlar. Birodarlar, biz nimani o'rganayotganligimizni, qanday bir ilmga ega bo'layotganligimizni bir anglaylik. Bir yarim soat keyin, yarim soat o'tirib eshitib, mizg'i mudrab mudrab chiqib ketmaylik. Siz bilan bizni iymonimiz iymon bo'lishi uchun, komil bo'lishi uchun Allohning kitobini o'rganishimiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Din nima deb Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganlarida din nasihat deb javob berganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Allohga, kitobiga va payg'ambarlariga, payg'ambariga nasihat qilish degani u kishini tarixini o'rganib, u kishining sunnatlariga ergashishlik. Shunda biz dinni qoyim qilgan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma farzandlari Ibrohimdan tashqari Hadicha onamizdan ko'rganlar. Katta farzandlarining ismi Qosim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam farzandlarining orasida eng kattasi mana shu o'g'li edi. Uni ba'zi rivoyatlarda yoshligida vafot etgan degan rivoyatlar ham bor va ba'zi rivoyatlarda ana shu ot minishlik bir 7-8 yasharigacha yashagan degan rivoyatlar ham bor. Keyingi farzandi Abdulloh. Uni laqabi Toyib va Tohir. Mana shu o'rinda ba'zi kishilar adashib, Abdulloh e, Toyib boshqa, Tohir boshqa deb turib adashmovchiliklar bo'lgan. Ana shu Toyib ham, Tohir ham birinchi aytilgan ismi Abdulloh. Bu ikkisi laqab edi. Bu farzandlari ikkalasi ham yoshligida payg'ambarimizga vahiy kelgunga qadar vafot etib ketganlar. Uchinchi o'g'li Ibrohim bu hijratdan keyingi davrda Misr podshosi Muqovqis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Moriya qibitigani hadiya qilib berganida mana shu Moriya onamizdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ibrohimni ko'rgan, u ham yoshligida vafot etib ketgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibrohim o'g'li Ibrohim shu sut emayotgan davrda vafot qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uni sut emizish muddatini to'ldirish uchun jannatda enagasi bo'ladi dedilar. Ya'ni Ibrohimda sut emishlik muddati jannatga nihoyasiga yetkaziladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqoyya, Zaynab, Ummu Gulsum va Fatima. Qizlarining to'rtalasi ham ulg'ayishgan, risolatgacha yetib borgan va barchalari musulmon bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizga uylangandan keyin Hadicha oramizni pulida tijorat qildilar. Makkadan tashqariga chiqishlikka hojat bo'lmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Hadija onamiz bilan vahiygacha bo'lgan umri 15 yil bo'lgan bo'ldi. Ana shu 15 yil ichida qanday ishlar sodir bo'ldi? Shulardan ko'zga ko'ringani Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'ba ta'mirida qatnashdilar. Payg'ambarimiz 35 yoshga kirganlarida Ka'bani qurish ta'mir qildi. Bu remont qilishligini sababi ikki xil rivoyatda keladi. Bir rivoyatda Makkaga qattiq sel yog'ib, ana shu sel oqibatida Ka'bani devorlari yorilib, yiqilishlikka yaqin bo'ldi. Shunda Quraysh uni ta'mir qilishlikka kelishdi. Va ikkinchi rivoyatda bir ayol Ka'bani oldida atirni isiriq o'xshatib deb borganida bir o'tidan tutashdi, to'sh Ka'ba yonib ketdi. Ya e, qaysinisi sahih bo'lganda ham Ka'bani ta'mir qilishlikka ehtiyoj tug'ildi. Quraysh qabilasi Dorul Nadvada jamlanishib, Ka'bani ta'mir qilishga ittifoq qilishdi. Qanday qilib boshlashga hayron bo'lishdi. Chunki Ka'bani qurish uchun tosh kerak va uzun yog'och kerak. Undan tashqari Makkaliklar tosh bilan qanday qilib bino qilishlikni bilishmas edi. Makkaliklarning uylari loydan bo'lar edi. Tosh qurishni bilishmaydi, toshdan uy qurishdi. E, uzun yog'och ham yo'q. Shu vaqtda ularga Jiddana sohilida dengiz buzilgan kemani chiqarib tashlaganligini xabari keldi. Bu bitta yengillik. Shu uzun-uzun yog'ochlari bo'ladi kemani borib olib kelishdi. Ya'ni ozgina vaqt o'tganidan keyin Makkani qul bozorida Misrlik bir qibiti qul sotilayotganligini xabari eshitildi. Ya'ni bu qul toshdan bino qurishni biladi. Yani yengillik. Endi qurilishlikka hamma sharoit tayyor. Endi qanday qilib boshlash kerak? Ka'batullohni qurishlik uchun avval uni devorlarini yiqitib buzish kerak. Ka'batullohni buzishlikni fikr qilgan Abrohani qanday qilib Alloh xor qilganligini ko'rgan avlod hali tirik. Endi kim birinchi bo'lib ishni yiqitadi? Hammasi buzishga ittifoq qildi, kelishdi, endi qarab turishibdi. Sen boshla, men boshla, sen boshla, men boshla. Chunki aytdik mana, buzaman deb kelgan Abrohani Alloh taolo xor qilgan edi. Shunda hammalari cho'chib xavotirda turganida Valid ibn Mughira Xolid ibn Validning otasi shunday chiqdi-da bitta toshini tushirdi. Tong otdi, qarasa Valid o'g'illari bilan Ka'bani toshlarni yiqitayotganligini ko'rishdi. Hech narsa bo'lmaganligidan Quraysh hammasi har tomondan kelib bitta-bittadan toshlarni tushirishyapti. Parvardigoro, yaxshi niyatda buzyapmiz. Parvardigoro, yaxshi niyatda buzyapmiz deb qo'rqib xavotir bilan buzishdi. Ka'bani yiqitishdi, yer bilan tep-tekis qilishdi hamda poydevorini, asosini chuqurroq olishlik maqsadida ozgina kavlashganlarida yashil rangda tuyani o'rkachiga o'xshagan bir-biriga suyab terilgan toshlarga yo'liqishdi. Ya'ni hayron bo'lishdi, chunki bunaqa toshlar bu Makkada yo'q edi. Ana shu toshlardan bittasini ko'chiraman deb qurashlik bir kishi qo'lida temiri bilan tosh tagiga tiqib turib, shuni ko'targanida tosh o'rnidan jildi, ostidan nohata bir yorug'lik, nur chiqdi. Temirni ushlagan odam ko'r bo'lib qolishiga yaqin bo'ldi. Qo'rqqanidan temirni tashlab yuborganida tosh joyiga tushdi, nur yopildi. Yer yuzidagi nurning masdari Ka'batulloh bo'ladi. Shuni ustiga qurishlikka ittifoq qilishdi. Endi Ka'bani qurishlikka mablag' kerak. Pul kerak. Quraysh ittifoq qilib to'planib gapirgan gap shu bo'ldiki, kelgan qarori bu Ka'ba yer yuzidagi eng muqaddas pokiza uy. Bu faqat pokiza pul bilan qurilishi kerak. Harom pullarni ham tayinlashdi. Harom pullarni qatoriga birinchisi zino bilan topilgan pul kiritildi. Ya'ni quldorlik tuzumi cho'rlarda sotib zina orqali pul topadigan odamlar ham bor edi. Ya'ni haromligini o'zlari ham bilyapti. zino bilan topilgan mahri bag'i kirgizilmaydi. Ikkinchisi, odamlarga zulm bilan pul topadigan odam, odamlarga haqqini bermasdan ularga zulm qilishlik hisobiga pul topadigan odam ham harom pul, buni ham aralashtirmaymiz. Buni ham zulmligini bilish, buni ham haromligini bilishadi. Oxirgisi ribo bilan shug'ullanadigan odamni pulini ham kirgizmaymiz deshti. Ya'ni ribo bilan shug'ullanmaydigani kamida. Yana qaytarib o'tamiz, hali islom ularga riboni haromligini aytmasdan turib o'zlari ham bilardi harom, lekin qilishaverardi. Bir qancha harom sanalgan pullarni hisoblashib turib, chiqarib yuborib halolan yig'ishganda pul noqis bo'lib qoldi. Agar ana shu pul bilan qursa, bino chala bo'lib qoladi. Ularning oldida ixtiyor turdi. Yo harom pul aralashtirib Ka'bani to'liq quramiz, yo chola bo'lsa ham halol pul bilan quramiz. Mana hozir siz bilan biz ko'rib turgan Ka'batulloh shu ko'rinishi Ibrohim alayhisalom qurgan ko'rinish emas. Ka'batullohning yonboshida qavs shaklida Hijr Ismoil turadi. Mana hajga borganlarimiz, u hammamiz ko'rganmiz televizorlarda ham. Ana shu Hijr Ismoil degan joy ham Ka'batullohning ichi edi. Pulni ozligidan pul ana shu Hijr Ismoilgacha yetdi. Uni u yog'i Ka'baning ichiga kirgizish olmadi. cholaligicha qolib ketdi. Qurash bilalashib, ana shu bizlar aytgandek noqis ko'rinishida Hijr Ismoilni tashqariga chiqarib qo'ygan holda Ka'bani qurishdi. Hajarul Aswadni o'rniga qo'yishga kelganda, endi ittifoqqa kelinib turgan bir aka-uka bo'lib Ka'bani qurayotgan Qurash endi talashib qolishdi. Chunki Hajarul Aswadni o'rniga qo'yishlik bu takrorlanmaydigan bir sharaf edi. To'g'ri, haj har yili bo'ladi, hojilarni sug'orish, ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash har yili bo'ladigan ish, lekin hajarni qo'yishlik bir marta bo'ladi. Ibrohim alayhisalom qanday qo'ygan bo'lsa, qancha ming yil o'tgan bo'lsa, shunchadan beri turadi tosh. Birinchi marta qimillatilyapti o'rnidan. Endi kim qo'yadi bu toshni? Hajar asvatni tarixida gapiradigan bo'lsak, rivoyatlarda mana asli oppoq bo'lgan, odamlarni gunohlar uni qoraytirib tashlagan. Hajr va Aswadga bo'lgan bizning e'tiqodimiz shuki, bizga foyda ham yoki ziyon ham keltirmaydigan bir tosh. Faqatgina payg'ambarimiz uni o'pganligi uchun o'pamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytlarida Ka'bani tavof qilib borar ekan, baland ovoz bilan odamlarga eshitirib turib, "Ey qora tosh" derdi. Men sen hech qanday foyda ham, ziyon ham keltirmaydigan tosh ekanligingni bilaman. Agar Rasululloh seni o'pganini ko'rmaganimda, men o'pmasin. Ya'ni biz e'tiqodimizda bu mana shunday oddiy bir tosh. Payg'ambarimiz o'pganiga shuni o'pamiz. Mana hajga borsa ko'rib qolamiz, ba'zilar nimada, ro'moli nimada toshga qarab ish qilayotganligini ko'rib qolamiz Ka'bani devorlariga. U bir tosh. Alloh taolo ulug' deganiga shu ulug' deymiz. Hajar al-Aswadni payg'ambarimiz o'pgani shuni o'pamiz. U Hajarul asvatni o'pishlik sunnat. Agar odamlarga ozor, aziyat bilan bo'ladigan bo'lsa, shu ishni qilmaslik kerak. Lekin bizda borganlar musobaqa o'ynaydi, men 2 marta kirdim bugun deydi. Men 3 marta har kuni kirdim men deydi. Ana shu kirishligi bilan boshqalarga ozor berayotganligini bilmaydi. Hajarul asvatni tarixi ancha uzun. Aytadiganimiz bir paytlar keldi islom tariximizda Qaromita degan bir firqa chiqdi. zalolatga botgan, dindan adashgan firqalar bular kuch quvvatga to'lib Hijozni egallashdi hamda odamlar ular tomonga haj qilgani borasin deb o'zlari bir Ka'ba qurib, qora toshni ko'chirib olib borib o'shiga joylab qo'yishdi. To islom ummati, haqdagi islom ummati yana kuch quvvatga kirib, Hajar degan mintaqa Bahraynda Bahraynni ikkinchi marta fath qilib, qora toshni olib kelib qo'ygunicha 20 yil yoki 60 yil ana shu joyda turdi. Lekin bu vaqtgacha sindirib olib ketishgan edi, mayda bo'laklari qolgan edi. Mana e, suratlarga yaxshi qarasak yoki hajga borgan birodarlarimiz yaxshilab sinchiklab qaragan bo'lsa, Hajarul Asvatning ichida bir qancha qora donalari ajrab turadi. U to'laligicha biz ko'rayotgan narsa Hajarul Asvat emas. Ichidagi shu mayda bo'laklari Hajarul Asvat. Atrofidagilar aqiq toshlari. Hajarul Asvatni billa qilib qo'yishlik uchun bir rastvor qatorida ichiga tiqib qo'yilgan. Mana aytdik, Hajarul Aswadni joyiga qo'yishlik bu takrorlanmaydigan sharaf. Makkadagi katta urug'lardan Banu Abduddor Ka'bani ishini yurgizishar edi. Uni kaliti, uni parvarish qilish, uni bir tarbiyasini qilishlik Banu Abduddorning ishi edi. Ular aytishdiki, Ka'bani ishini biz yurgizamiz, uni bizdan boshqa hech kim qo'ymaydi o'rniga. Qora toshni bizdan boshqa hech kim qo'ymaydi. Allohning nomiga qasam ichishdi. Bir jom qonni olib kelishdi. Banu Abduddor urug'ini erkalari hammasi qo'llarini qonga botirib, shunday qo'llarini yuqoriga ko'tarib, faqat qon orqali qo'yasizlar. Ya'ni qo'ymoqchi bo'lsalar, bizni qirib yuborasizlar, iynay qo'yasizlar. O'lib ketsak ham javob bermaymiz. Buni ko'rib turgan Banu Mahsum qabilasi ham yedidi. Bor sen ham qon Ulardan bir jom qonni olib kelishdi. Banu Mahsum erkaklari ham qo'lini tiqib, qo'llarini ko'tarishdi. Faqat qon bilan. Ya'ni biz ham chekinmaymiz. Ya'ni ko'rib qo'ying, nima uchun bular bir-birini qirib olishga tayyor. Odamlar dinor, dirham, yer, mansab yoki xotin uchun urushsa, bular sharaf bor joyda jonlarini fido qilib olishdan qaytmagan. Buni ko'rgan Banu Adi ibn Ka'b urug'i, Umar ibn Xattobning urug'i, ular ham bir jon qon olib keldi, ular ham erkaklari qo'lini qonga tiqdi hamda ko'tarishi faqat qon bilan Işte. Bu fitna 5 kun davom etdi. 5 kungacha bitta odam orqaga chekinib bo'pti, sen qilaver demadi. Bu arablarda tabiatini ko'rib qo'yaylikki, yana qaytib-qaytib aytyapmiz. Bir narsani to'g'ri desa, o'ldirib olsa ham qaytmagan. Bir narsani noto'g'ri dedimi, o'ldirib olsa ham bu narsani taslim bo'lmagan. o'jar xalq bo'lgan, sodda xalq bo'lgan. Xo'p deb qo'y, ertaga bilganimizni qilamiz degan narsa bo'lmagan. Yo'q dedimi, ochiq yo'q degan, ha dedimi, ochiq ha degan. Umar ibn Hattobning islomi ham xuddi shunday bo'lgan. Dushmanligida eng ashaddiy dushman edi. Endi islomni qabul qilgan soatidan boshlab ashaddiy bir do'st yordamchilarga aylandi. 5 kun turishdi talashdi. Bitta qavm bo'pti nargilar qilib bir-birini qirib olishlikka tayyor. Kecha aka-uka bo'lib Ka'bani buzganlar bor. Shu paytda Qurayshning ichidagi eng yosh kattasi rivoyatlarda 120 yoshli deyiladi. Abu Bakr ibn Mughira aytdiki, "Ey qavm, nimani ustida tolashyapsiz? Ha bittalar xob demasanglar, bir biringizni qirib tashlasanglar, Makka kimga qoladi? Qurashni quvvat qoladimi? Kelinglar, bir yechimga kelishaylik." Kelishdi. O'rtalarda bitta odam hakam bo'ladigan bo'ldi. Shu hakamni aytganini qilamiz. Allohni o'rtaga qo'yib qasam etishdi. Endi buni ham bajarishadi. Chunki va'da berdi bular. Kimni hakam qilamiz? Shu paytda Abu Umayya aytdiki, Banu Shayba eshigidan kim birinchi kelib kirsa, shuni hakam qilamiz deshti. Işte. Endi hammani ko'zi Banu Shayba eshigidan. Shu paytda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Butun qabila ko'rib turib, As-Sodiqul Amin, As-Sodiqul Amin, rozina, rozina, rozimiz deshti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaganlar. As-Sodiq bitta laqablari. va hech qachon xiyonat qilmagandilar. Al-Amin ishonchli, rostgo'y va ishonchli. Mana shu holat Qurayshni payg'ambarimizni qanday ekanligiga berayotgan bahosi. 35 yoshlik Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam keldilar. U kishiga sollallohu alayhi vasallam qavm boyagi qaziyasini aytishdi. Mana endi Muhammad alayhisalomni qanday bir hikmat bilan qozilik qilganligiga guvoh bo'laylik. Aytamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoti bizga boshidan oxirigacha ibrat. O'rtada Qurayshni birligi yoki Qurayshni qirilib ketishligi turibdi. Bitta to'g'ri hukm bilan, hikmatli yechim bilan bu mushkula hal qilinadi, birligi qoladi yoki bir-birini qirib tashlaydi. 35 ga kirganlar shu yerda. Agar shunga o'xshagan bizga yechimni qabul qilish mas'uliyati yelkamizga tashab qo'ysa, nima derdik? Ya qo'ylar, qo'ylar bu kattalar turibdi-yu. Chunki mas'uliyatli ish. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hikmat egasi bo'lganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni mana shunday so'zlarni eshitganlaridan keyin ridolarni yechib yerga qo'ydilar. Hajarul asvatni qo'llari bilan olib qo'yib, har bitta urug' boshidan kelinglar bitadan dedi. Bitadan qabila urug' boshlari kelishdi, tonni chekasidan ushadi, ko'taringlar dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. ko'tarishdi. Hajarul Asvad qo'yiladigan joygacha urug' boshlari olib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan shunday olib Ka'bani ichiga joylashtirib qo'ydi Hajarul Asvad. Shu bilan hamma rozi bo'ldi. Chunki bu toshni qo'yishlik sharafiga butun urug', butun qabila, butun Quraysh qatnashdi. Shu hikmatli ishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurashni o'rtasidagi qirg'in qirg'in barot urushni oldini olgandilar. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning 35 yoshida bo'lgan edi. Endi Ka'batullohni shakliga kelsak. Quraysh Ka'bani ta'mir qilganlarida Ibrohim alayhisalom qurgan tavoiflardan qisqartirib qurib qo'yishdi. Ka'ba chola qurilib qoldi. Halol mablag'da ozligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 8-yilida Makkani fath qildilar. 13 yil sahobalarga dushmanlik qilgan, ularni azoblab o'ldirgan Qurayshning ustidan payg'ambarimiz g'olib bo'lib keldilar. Ularni hammalarini yig'ib turib Qurayshni men endi sizlarni nima qilaman bilasizlarmi dedi. Haqli intiqom egasi. Qasos olsa haqqi bor. Quraysh o'zini o'tkazgan zulmini juda yaxshi biladi. Shunda Ahun Karim ibn Ahim Karim Karim birodarimizni Karim farzandisiz deganlar deyishganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam fa antumut tulaqa dedilar. Shu bilan Qurayshni qalbini ulfat qildilar o'ziga. Qo'liga kuch kirganida. So'ngra chola qurilgan Ka'batullohga qarab turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ey Oyisha, qavming johiliyatdan yangi chiqqan bo'lmaganlarida Baytullohni buzishlarini buyurgan bo'lar edi. Keyin undan chiqarib yuborganlari qismini ham qo'shib qayta qurgan va sharq tomondan ham bir eshik, g'arb tomondan ham bir eshik qilib, ularni Ibrohim alayhisalomning poydevorigacha pastlatib qo'ygan bo'lar edim dedilar. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, agar qavmingiz Quraysh kecha yaqin islomga kirdi, johillikdan endi chiqdi. Agar meni to'g'ri tushunishganida, fitnaga sabab bo'lmaganida Ka'bani buzib turib, bobom Ibrohim qurganda ham qurgan bo'lar edi. lekin qavmingiz noto'g'ri tushunganligini rioya qilganligim uchun cholaligicha qoldirib qo'yapman deyaptilar. Aytinglarchi, agar shunday qilsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilsalar, kim malomat qila olardi? Axir u zot Allohdan vahiy olib turgan payg'ambar bo'lib turib, la hawa in huwa illa wahyu yuha bo'lgan, havodan gapirmaydigan, har bitta gapi vahiy bo'lgan payg'ambarimizni kim malomat qila olardi? hech kim malomat qila olmaydigan holat bo'lsa ham payg'ambarimiz qavmini rioya qilyapti. musulmonlarni qiblasi bo'lgan Ka'ba chola qolib ketsa ham mayli, faqat fitna bo'lmasin. Fitna bo'lmasin, musulmonlar bir tursin, g'alva chiqmasin deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Hozirgi kunda kuzataylik-da. Bitta nafl ibodatni ushlab olib turib, oilasida janjal qilayotgan ukalarimiz bor. Masjid ichida fitnaga sabab bo'ladigan oqsoqollarimiz, yoshlarimiz, kattalarimiz bor. U nafil ibodatni qilmasa gunohkor bo'lmaydi inson. Lekin shu nafil ibodatni qilaman deb qavmda o'rtasidagi birlikka putur yetkazayotgan, musulmonlarda birligiga fitna solayotgan kishi gunohkor bo'ladi. Ibrat olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdek zot qavmda rioyasini qilyaptilar. Chunki yangi kelgan islomga mana shu bo'yicha qolib tursin deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tushunarlimi? Yoshlar ko'proq. ikkita hadisni o'qib olamiz, sharhini o'qimaganmiz, ustozlardan so'ramaymiz, manaqa hadis bor, bu munofiq. Manaqa hadisi bor, bu fosiq. A birodar, ana shu hadisni sharhini o'qing. Yo'q. O'qimaydi. O'qishlik mehnatda. Yaxshi eshitib olganini gapiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot qavmni islomga yangi kirganligini, ularni ilmsizligini rioya qilyaptilar. Shuning uchun ota-onamiz tushunmayotgan bo'lsa, ba'zi bir sunnat amallarni qirqishmaslik kerak ular bilan. Biz o'zimiz qanaqa edi 5 yil, 6 yil yoki 10 yil burun? Bizga ham sabr qilish o'zi shunchalik bo'lib qoldik. Endi biz ham jinday sabr qilaylik orqadagilarga. Ba'zi nafil bo'lgan ibodatlarda turib, oilalar buzilib ketayotganligini eshitamiz. Ota-onasi norozi bo'lsa ham chiqib ketayotganligini eshitamiz. Qiyomatda gaplashamiz siz bilan deyapti. Meni bu yo'ldan qaytarganingiz uchun deydi. Farz bilan harom bo'lgan ishda işte, bu birov bilan kelishilmaydi. Aro harommi harom, tamom. Namoz farzmi farz, tamom. Bu kelishilmaydi. Nafil ibodatlarda ozgina odamlarni rioya qilish kerak ekan. Ka'batullohni birinchi bo'lib Ibrohim alayhisalom qurgan. Ba'zi rivoyatlarda, zaif rivoyatlarda ta'kidlab aytamiz shuni. Ibrohim alayhisalomdan avval ham Ka'ba bor bo'lgan. Uni odam yoki Shis alayhissalomlar barpo qilishgan deyshadi. Vallohu a'lam. Lekin bizga yetib kelgan sahih ma'lumot birinchisi Ibrohim alayhisalom qurgan. Ikkinchisi, mana aytdik, Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib ta'mir qilgan hozirgi holati. Uchinchi bor yana bino qilingan. Ka'batulloh podshoh Yazid ibn Muaviya davrida uning lashkarlari tomonidan qattiq shikast yegan edi. Ya'ni hijratning 36-yilida Abdulloh ibn Zubayrni ga qamal qilib, manjaniqlar bilan Makkani toshbo'ron qilishgan edi. Shunda Ka'batullohga ham toshlar tegib, devorlarini yangilashlikka hojat tug'ilgan. Shundan keyin Abdulloh ibn Zubayr odamlarni hajga kelishlarini kutib, ular to'planganlaridan keyin maslahat so'radi. "Ey insonlar, menga maslahat beringlar. Ka'bani butunlay buzib tashab turib, boshqatdan quraymi yoki shikastlangan joyini ta'mir qilaymi?" Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdilarki, "Fikrimcha vayron bo'lgan joylarni tuzatganingiz va insonlarni islomga kirishlariga guvoh bo'lgan Ka'bani toshlarini jildirmasdan o'rnida qo'yganingiz yaxshi bo'lsa kerak dedi. Ibn Zubayr aytdilarki, agar bittalarning uylariga o't ketib, uylarga talofat yetsa, to'liq uyni ta'mir qilmagunicha ko'ni o'rniga tushmaydimi? Nimaga endi Robbimizning uyini cholalargacha qoldiramiz dedi? So'ngra aytdiki, men Alloh taolaga istixora qilib 3 kun namoz o'qiyman, keyin bir ish qilaman dedi. 3 kun istixora qildi, so'ngra 4-kun uncu chiqib Ka'batullohni yer bilan tep-tekis qilib buzdi. Yerga tekislaganidan keyin atrofiga ustunlarni o'rnatib turib, parda bilan to'sdi. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 35 yoshida hijr bo'lib qolgan, Ka'baga kirmay qolgan maydonini ham qo'shib, Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keltirib, g'arbdan va sharqdan bittadan eshik ochib qo'ydi. Xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Chunki Ibn Zubayrda bu o'rindagi mavqifi payg'ambarimiz o'sha davrda Makkalilarni islomga yangi kirganligi uchun shunaqa qilgan edilar. Endi hozir odamlar tushunishib qoldi degan mavqifidir. Demak, Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keldi. Bu 3 bina bino bo'lishi. 4-chi marta bino bo'linishi, mana 4 martasini aytyapmiz. Abdulloh ibn Zubayr vafot qilganidan keyin Imom Muslim rivoyat qiladilar. Ibn Zubayr o'ldirilgach, Hajjoj bu xabarni Abdul Malik ibn Marvonga yetkazdi. Hamda Zubayr tomonidan Baytulloh binosiga o'zgartirishlar kiritilganini ham bildirib o'tadi. Bunda Abdul Malik ibn Marvon javob xatini yozib aytar ekanki, biz ibn Zubayrni ahmoqona ishlaridan bezormiz. Baytullohni avvalgi holiga keltirgin. O'sha Abdulloh ibn Zubayr qo'shgan 6 zironi chiqarib tashla. Yangi ochgan eshigini o'rnini bekitib tashlagan. Hajjoj buyrug'ini bajardi. Ka'ba siz bilan biz ko'rib turgan hozirgi shaklga qaytib keldi. Keyinroq Horun Rashid davrida u kishi Ka'bani buzib, Zubayr qurgandek qaytarmoqchi bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz, yana qaytarib aytamiz, Quraysh yangi islomga kirganligi uchun chola qoldirgandilar. Endi hozir qilsak bo'laveradi deb Xorin Rashid yana buzmoqchi bo'lganida Molik ibn Anas rahimahulloh aytadi: "Xudo haqqi, ey amiral mu'minin, o'zingizdan keyingi podsholarga Ka'batullohni o'yinchoq qilib bermang. Chunki har bitta kelgan podshoh ko'niga qarab turib, xohishiga qarab turib Ka'bani xohlaganda qilib buzib o'ynavermasin dedi. Shu bilan Xorin Rashid u zotning so'zini oldi. Ka'ba siz bilan biz hozir ko'rib turgan holatiga kelib to'xtadi. Shunday qilib Ka'ba to'rt bor isloh qilinganligi ixtilofsiz aniq. Vallohu a'lam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته